Loop op en af in die straten van Jerusalem, kijk rond en let op, gaan soek op sy pleine of jylle daar iemand kry wat recht doen, wat die waarheid soek. Dan zal ek Jerusalem sy sonde vergewe, selfs al hulle eet af in die naam van die Heere, bly dit te vals eet. In dit terwyl die waarheid eis, Heere, jy het hulle geslaan, maar hulle het hulle nie aan jy gesteer nie, jy het hulle hard geslaan, maar hulle het hulle nie laat leer nie hulle koppe was harder as klip, hulle het geweier om hulle te bekeer. Ik het eers gedink, dis maar die gewone mensen wat so dwaas optree, want hulle ken nie die wil van die Heere nie, hulle weet nie wat hulle God van hulle verwaag nie, ek sal na die leiers toe gaan en met hulle praat, want hulle ken die wil van die Heere, hulle weet wat hulle God van hulle verwaag. Maar ook hulle het allemaal in opstand gekomen, die gezag van God verwerp. Daarom zal lees uit die bos hulle kom doodmaak, wolwe uit die woestijn hulle kom verskeer, en leipaard by hulle stede op die luur lee om elkeen wat uit die stad uitgaan, te vang. Hulle oortredings is baie, hulle het gedierig afgedwol. Waarom zou ik jou vergewe? Jou inwoners het mij verlaat, hulle sweer trouw aan afgoede. Ik het hulle trouw lot sweer aan mij, maar toch pleeg hulle echt breek en drom hulle saam in bordele soos brons te geringste het hulle geword, hulle rin ek elkeen achter sy naaste sy vrou aan. Zal ik hulle dan nie hierweer straf nie? Vra die Heere, sal ek my nie vreek op een nasie soos hierdie nie? Klim op sy terrasse en kap die wingerde uit, maar moet alles vernietig nie, snij af die ranke, want hulle is niet die Heere sin nie. Die mensen van Israël en die mensen van Juda was ontrouw aan mij, zei de Heere. Hulle het om gemeen hulle het gesê, Hij zal dit niet doen nie, daar zal geen kwaad oor ons kom nie en ons sal nie oorlog of hongersnood beleef nie. Wat die profete sê, is wind, dit is niet die woord van die Heere nie. Mag wat hulle sê, oor hulle self kom? Die Heere, die Almachtige God, het voor mij gesê, omdat hulle dit gesê het, maak ek my woorden in jou mond vier in jullie volk uit, zodat die vier hulle verteer. Kijk, mensen van Israël, ik laat de nasie uit de verland teen jullie optrek, sê die Heere, een nasie wat lang al bestaan, van die uittijd af, een nasie wie taal hulle nie ken nie, wie woorde hulle nie verstaan nie. Hulle is dodelijke boogskutters, allemaal dapper vechters, hulle sal jou oeste en jou kos verteer, jou seens en jou dochters om die leven brengen. Jou kleinvee en jou beeste slag en jou veneerdstokke en jou vye bome vernietig, jou vestingstede waarop jy jou vertrouwen vestig, met die zwaarte neem. Maar ook in daar die dae, sê die Heere, sal ek nie die einde aan julle maak nie. As hulle vraag, waarom het die Heere ons God al hierdie dinge aan ons gedoen, moet jy hulle antwoord, net soos julle my, die Heere, verlaat het en vreemde goede in julle eie land gedien het, so sal julle in een land wat niet aan julle behoort nie, vreemdes dien. Vertel dit aan die mensen van Jacob, maak dit aan je daar bekend. Sê vir hulle, luister hierna, dwaalse volk wat niet verstaan nie, wat oor het maar nie sien nie, oor maar nie oor nie. Het jylle nie ontzag vir my nie, vra die Heere, is jylle nie bang vir my nie, vir my wat die saand as grens vir die sedert gestel het, een blijvende grens wat dit niet kan oorsteek nie. Die sedert kan bruis, maar dit kan niet verder gaan nie, sy golwe kan dreen, maar hulle kom nie by die saand voorbij nie. Maar hierdie volk is rebels en opstandig, hulle het in opstand gekom, my verlaat. Hulle het nie vir hulle self gesê, ons moet die Heere ons God dien wat ons die groot reens gee, die vroeë en die laat reens, elkeen op die rechte tijd, wat voor ons gezorg het met oeste op die rechte tijd, nie. Julle oortredings het dit laat verander, julle sondes het die voorspoed van julle weerhou. Daar is godeloze mensen onder mijn volk, soos voelvangers stel hulle strikke en wippe om mensen mee te vang. Soos een voelvanger ook vol voels maak, het hulle hulle huise volgemaak met bedrog, dit is waarom hulle machtig en rijk is, vet en blink. Hulle boosheid ken geen perke nie, hulle laat die reg nie seevier nie, hulle vereidel die reg van die weeskind en behartig nie die regsaak van die arm is nie. Sal ek hulle nie hieroor straf nie? Vra die Heere, sal ek my nie vreek op een nasie soos hierdie nie? Iets vreseliks en afskieweliks het in die land gebeur, Die profete tree vals op, die priesters regeer met hulle eie gezag, en my volk hou daarvan. Maar wat zal hulle doen als die einde komt?